Kostaldeko laure honetxe bizitza baino gehiago uretan ilateke 2008 iruan, hemen dikara ez balimada deus egiten. Angeluko iparaldetik bizarteko egoaldera, orotara amazazpi kilometroko itxas bazteja, igadura eta ondajeratzeraren kontrako estrategia plan behi hortan. Itxasuaren mugimenduarekin, 2008 iru eta 2008 iruan, kosta nun kokatua izanen den aztertutute zientifikoek, emaitza hortik abia baliatuz erriek haintzin ikusten alko dute nola saiestu igadura eta beharreko ekintzak eraman ondartza esponda edo erlaetetako eraikuntzetan. Pour certaines communes, c'est vraiment la prise en compte de ne pas construire à certains endroits parce qu'en 2043, ça sera sous l'eau. Emmanuel Les, propriétaires privés et la collectivité, le cas échéant, pourront être amenés à intervenir, comme sur le golfe d'Ibaritz par exemple, pour projeter une délocalisation de l'activité c'est-à-dire permettre à la nature de faire l'ouvrage qu'elle a commencé sur le bord de mer, mais à l'activité économique de perdurer sur un autre site. Peut-être qu'un jour, à Bidar, effectivement, certaines activités humaines et, certaines maisons pourront être impactées par une obligation de, quitter les lieux, mais ça, c'est la nature qui en décidera, c'est pas, c'est pas le maire. Nathalie Moch. Par rapport à ce nouveau trait qui, va bouger, qu'est-ce qu'on fait On reste et on conforte, on maintient Au contraire, on dit non, on ne peut pas rester, on s'en va, on se retire, ou on laisse faire et on s'occupe de rien et on verra. On va maintenir des digues, on va maintenir du réensablement, on va maintenir du clapage parce que ça marche. et on eremu